Septintas skirsnis Bonaparto arba bent jo partijos. Mielas blakasai, tari karalius, jūsų baimiai man kliudo dirbti, o jūsų ramumas, jūsų didenybė, man kliudo miegoti. Palaukite, mielasis, palaukite. Man atėjo į galvą labai vykusi pastaba apie pasturkum trageret. Palaukite, paskui pasakysite – Pastur cum traheret, kada piemuo traukė Horacijaus odės, pirmas tomas, 15 puslapis. Stojo tyla ir labai smulkiai rašysena Liudvikas 18 parašė keletą eilučių Horacijaus paraštėje. Paskui, jausdamas pasitenkinimą, kaip žmogus, kuris tarėsi pats sugalvojęs mintį, nors tik išaiškino kito mintį, tariai. Kalbėkite, mielas kunigaikšti, kalbėkite. Jūsų didenybė pasakė Blakasas, kuris iš pradžių tikėjusi vienas pasinaudoti Vilforo žiniomis. Turiu jums pranešti, kad man kelia nerima netušti gandai ir neperdėti būkštavimai. Mūsų luomų žmogus, vertas visiško pasitikėjimo ir turėjęs mano įsakymą stebėti Prancūzijos pietus, kunigaištis truputį sumišo tardama šiuo žodžius, atvyko pašto karieta man pranešti, kad baisus pavojus pakibo ties karaliumi. Štai kodėl aš ir atskubėjau pas jūsų didenybę. Maladucis avi domum, kalbėjo Liudvikas XVIII, žymėdamasis pastabas. Vežiesi namo savo nelaimę. Horacijaus Odės, pirmas tomas, 15 puslapis. Gal jūsų didenybė liepsite šią temą daugiau nekalbėti? Ne, ne, mielas kunigaikšti, bet ištieskite ranką. Kurią? Kurią norite, štai ten į kairę. Čia jūsų didenybė. Aš jums sakau į kairę, o jūs ieškote dešinėje, į kairę nuo manęs, taip čia. Čia turi būti vakar dienos policijos ministro pranešimas. Ak, štai ir pats Dandre. Jūs juk sakėte, ponas Dandre, toliau kalbėjo Liudvikas 18, kreipdamasis į kamerdinerį, kuris atėjo pranešti, kad atvyko policijos ministras. Taip jūsų didenybė, baronas Dandre, tarė kamerdineris. Taip, baronas, tarė Liudvikas 18, suvaus pastebimą šypseną. Prašau baronę įeiti, Papasakokit kunigaikščiui visas paskutinės naujienas apie poną Bonapartą. Neslėpkit nieko, nors padėtis būtų ir labai sunki. Ar tiesa, kad Elbei sala yra ugnikalnis, iš kurio veržiasi karas, šiurpus, kupinas liepsnų. Belė, horida belė, karai, siaubingi karai. Ponas Dandre, atsirėmęs abiem rankomis į kreislo atkaltę ir grašiai sūpaudamasis tarį. Ar jūsų didenybė teikėsi žvilgtelėti į vakarykštį mano pranešimą? Skaičiau, skaičiau. Bet pats pasakykite kunigaikščiui, kuriam niekaip nesiseka jo rasti, kas ten parašyta. Papasakokite smulkiai, ką veikia uzurpatorius savo saloje. Visi ištikimi jo didenybės tarnai, kreipėsi baronas į kunigaikštį, turi džiaugtis paskutinėmis naujienomis, kurias gavome iš Elbei salos. Bonapartas, Dandri žvilgtelėjo į Liudviką XVIII, kuris susidomėjęs kažkokią pastabą net galvos nepakėlė. Bonapartas, toliau kalbėjo baronas, mirtinai nuobodžiauja. Jis ištisas dienas stebi minininkus sporto langone. Ir vis kasusi, kad būtų smagiau, pridūrė karalius. Kasusi, paklausė kunigaikštis. Ką tuo norite pasakyti jūsų didenybę? Argi užmiršote, kad tas didis žmogus, tas didviris, tas pusdievis serga odos lyga niežais. Negana tų kunigaikštį, pasakojo policijos ministras, mes beveik įsitikinę, kad artimiausių laikų uzurpatorius išprotės. Išprotės? Taip, be jokios abejonys. Jam galvoj maišosi. Kartais jis verkia karčiomis ašaromis, kartais pašėlusiai kvatoja. Kartais sėdi ištisas valandas ant kranto ir svaido į vandenį akmenukus. Jei akmuo penkis ar šešis kartus atšoka, jis taip džiaugiasi, tarsi vėl būtų laimėjęs mūšį prie Marengo arba prie Austerlico. Tai aiškus pamišimo ženklai, ar netiesa? Arba išminties ponas baronė, juokdamasis pasakė Liudvikas XVIII. Didieji senovės karvedžiai laisvalaikiu pramogaudavo svaidydami į vandenį akmenukus. Paimkite Plutarką ir paskaitykite Scipijono afrikiečių gyvenimą. Devlakasas susimastė, matydamas tokį lengvapėdišką ministro ir karaliaus nerūpestingumą. Vilforas neatskleidė jam visos paslapties, kad tas ją nepasinaudotų, bet pasakė gana daug, kad sukeltų nemažų nuogastavimų. Kalbėkite, Dandre, tarė Liudvikas XVIII. Blakasas dar netiki. Pasakokite, kaip uzurpatorius pasuko į tikrąjį kelią. Policijos ministras nusilenkė. Į tikrąjį kelią sušnipždėjo kunigaikštį, žiūrėdamas į karalių ir dandrę, kurie kalbėjo pakaitomis nelyginant Vergilijaus piemenys. Uzurpatorius pasuko į tikrąjį kelią? Žinoma, mielas kunigaikštį, į kokį kelią? Į gėrio kelią? Paaiškinkite, baronė. Mat Napoleonas, kunigaikštį, visai rimtai kalbėjo ministras, neseniai dar į patikrinimą. Du ar trys iš senų jo bambeklių, kaip jis juos vadina, pareiškiai norą grįžti į Prancūziją. Jis juos atleido, primiktinai patardamas jiems pasitarnauti gerajam savo karaliui. Tai jo patie žodžiai, kunigaikšti, tikėkit manim. Na, blakasai, ką jūs į tai atsakysite? Triumfuodamas paklausė karalius, pakėlęs akis nuo didžiuliais prieš jį atverstos knygos. Pasakysiu jūsų didenybę, kad vienas iš mūsų klysta, arba ponas policijos ministras, arba aš. Kadangi neįmanoma, kad klystų ponas policijos ministras, nes jis saugo jūsų didenybės gerovę ir garbę, tai matyt klystų aš. Vis dėlto, būdamas jūsų didenybės vietoje, išklausinėčiau asmenį, apie kurį jums kalbėjau. Aš net primiktinai prašau, kad jūsų didenybė suteiktumėte jam tą garbę. Mielai kunigaikšti, jūsų prašymas priimsiu, ką tik norite, bet aš noriu priimti jį su ginklu rankose. Ponas ministre, ar neturite naujesnių pranešimų? Čia vasario 20 data, o šiandien jau kovo trečioji. Ne jūsų didenybė, bet laukiu jau kiekvieną valandą. Išvykau iš namų rytą ir galbūt man nesant jį gavo. Važiuokite į prefektūrą ir jeigu jis dar negautas, tai... Liudvikas 18 nusijokė, tai sukurkite pats. Juk taip kartais daroma. Ačiū Dievų jūsų didenybė, mums nereikia nieko prasimanyti. Kiekvieną dieną mūsų kanceliarijos užverčiamus išsameusiais skundais. Juos rašo visokie varguoliai, vildamiesi ką nors gauti už pastangas, kurių jie nepadaro, bet norėtų padaryti. Jie pasikliauja atsitiktinumu ir tikisi, kad koks nors nelauktas įvykis pateisins jų pranašavimus. Gerai, eikite, ponė, tarė Liudvikas XVIII, ir neužmirškite, kad jūsų laukiu. Jūsų didenybė, po dešimties minučių aš būsiu čia. O aš, jūsų didenybė, tari ponas Deblakasas. Einu atvesti savo pasiuntiniu. Palaukite, palaukite, tari Liudvikas 18. Iš tikrųjų, Blakasai, man teks pakeisti jūsų herbą. Duosiu jums erelį su įskeistais sparnais laikanti naguose auką, kuri bergžiai bando ištrūkti su šiuo devizu tenaks, kibus. Klausau jūsų didenybę, atsakė ponas Deblakasas iš nekantrumo kramtydamas nagus. Norėjau su jumis pasitarti dėl šios eilutės. Molė fugiens angelito. Tai ir tu bėgsi uždusęs. Horacijus Odis, pirmas tomas, 15 puslapis. Prisiminate, čia kalbama apie elnę bėgantį nuo vilko. Juk jūs medžiotojas ir vyresnysis jėgeris. Kaip jums patinka tas molė angelitų? Labai jūsų didenybė bet mano pasiuntinys panašus į elnę, apie kurį kalbate, nes jis nuvažiavo 220 mylių pašto karietą greičiau negu per tris dienas. Visai nereikalingas vargas ir rūpestis, mielas kunigaikšti, kai mes turime telegrafą, kuris būtų padaręs tai per tris ar keturias valandas ir be jokio dusulio. Jūsų didenybė. Jūs blogai atsilyginate šiam vargšų jaunuoliui už uolumą. Jis atidūmė iš taip toli, norėdamas jūsų didenybę įspėti. Nors dėl grafo de Salvie kuris mangi rekomenduoja. Priimkite jį palankiai, prašau jūs. Grafas de Salvie? Mano brolio kamerheras? Tas pats. Bet juk jis Marselėje. Iš ten man ir rašo. Ir jis praneša apie tą samokslą? Ne, bet rekomenduoja poną de Vilforą ir paveda man pristatyti jį jūsų didenybei. Pona de Vilforą? Sušuko karalius. Jo pavardė de Vilforas? Taip, jūsų didenybė. Tai jis atvyko iš Marselio. Jis. Kodėl man iš karto nepasakėte jo pavardės? Paklausė karalius ir jo veide šmėkštelėjo nerimo šešėlis. Jūsų didenybė, aš maniau, kad jo pavardė jums negirdėta. Ne, ne, blakasai, tai žmogus rimtas, išauklidas ir svarbiausia garbėtroška. Betgi jūs pažįstate jo tėvą, bent iš pavardės. Jo tėvą? Taip, nuart jie. Ta žirondista, senatorių? Taip, jį ir jūsų didenybei patikėjote valstybinės pareigas tokio žmogaus sūnui. Blakasi, bičiuli, jūs nieko nesuprantate. Aš jums sakiau, kad Vilforas garbėtroška. Norėdamas iškilti, jis paukaus viską, net savo tėvą. Tai įsakysite atvesti jį? Tučto jau kunigaišti, kur jis? Laukia žiemai mano karietoje, pakvieskite jį. Bėgu. Ir kunigaištis išbėgo tartum jaunuolis. Royalistiškas jau įkarštis teikia jam 20-mečių vaikinų jėgą. Likęs vienas, Liudvikas XVIII vėl įsmeigė akis į atverstą Horacijų ir sušnipždėjų. Justum et tenacem propisiti verum. Vyra teisinga ir tvirtų pažiūrų. Horacijus, Odės trečias tomas, trečias puslapis. Ponas Deblakasas grįžo greitai, kaip ir buvo išėjęs, bet laukiamajame jam teko remtis karaliaus valia. Dulkini Vilforo drabužiai, visas jų apsirengimas anaip tol netitinkas rūmų etiketo, sukėlė markizo Debreze nepasitenkinimą. Jis stebėjusi jaunuolio kiplėšiškumu rodytis karalių taip apsivilkus. Tačiau kunigaištis žodžiais jo didenybės įsakymų pašalino visas kliūtis ir nors ceremonimeistras prieštaravo, Vilforas įėjo į kabinetą. Karalius sėdėjo toje pat vietoje, kur jį buvo palikęs kunikaikštis. Atidaręs duris, Vilforas atsidūrė tiesiai priešais jį. Jaunasis prokuroro padėjėjas nejučiom sustojo. Prašau, ponas de Vilforai, tari karalius, prašau. Vilforas nusilenkė ir žengė keli žingsnius į priekį, laukdamas karaliaus klausimų. Ponas de Vilforai, toliau kalbėjo Liudvikas XVIII, kunigaištis de Blakasas tvirtina, kad jūs turite kažką svarbaus mums pranešti. Jūsų didenybė, kunigaištė, sako tiesą, ir aš viliuosi, kad ir jūs patys tuo įsitikinsite. Pirmiausia, paaiškinkite, ar iš tikrųjų grėsia toks didelis pavojus, kaip mane nori įtikinti. Jūsų didenybė. Aš manau, kad pavojus rimtas, bet kadangi nedelsdamas apie jį pranešu, tikiuosi, jis nėra nepašalinamas. Papasakokite smulkiau, ponė, nesidrovėkite, tari karalius, taip pat pajutęs nerimą, kuris atsispindėjo Blakaso veide ir Vilforo balse. Pasakokite, bet pradėkite iš pradžių, visame kame mėgstu tvarką. Aš pateiksiu jūsų didenybei tikslę ataskaitą, bet prašau atleisti, jeigu mano jaudinimasis, kiek aptemdys žodžių prasme. Po šios mėlikaujamos įžangos žvilgtelėjęs į karalių, Vilforas pamatė, kad šviesiausias jo pašnekovas jam palankus. Ir toliau kalbėjo. Jūsų didenybė. Aš atvykau į Paryžių taip greitai, kaip įmanoma, norėdamas pranešti jums, kad eidama savo tarnybinės pareigas, susekiau ne kokį nors menką, nereikšmingą sąmokslą, kokių kasdien pasitaiko žemesniuose gyventojų sluoksniuose ir kariuomenėje, o tikrą sąmokslą, audrą, kuri grasina jūsų didenybei sostui. Valdove, uzurpatorius ruošia tris laivus. Jis ketina daryti kažkokį žygį, galbūt beprotišką, bet vis dėlto grėsmingą, nors ir yra beprotis. Šiuo metu greičiausiai jis jau paliko Elbį salą ir kažkur patraukė. Be jokios abejonės jis mėgins įsilaipinti arba Neapolį, arba Toskanus pakrantėje, o gal net pačioje Prancūzijoje. Jūsų didenybei yra žinoma, kad Elbei salos valdytojas tebe turi ryšių ir su Italija, ir su Prancūzija. Taip, ponė, atsakė karalius smarkiai susijaudinęs. Visai neseniai sužinojome, kad bonapartistai renkasi Senžako gatvėje. Bet prašau pasakoti toliau, kaip jūs visą tai sužinojote? Jūsų didenybė, tai paaiškėjo iš kvotos, tardant vieną Marselio jūrininką. Jau seniai pradėjau jį sekti ir savo išvykimo dieną įsakiau suimti. Tas žmogus, nebejotinas bonapartistas, slaptai buvo nuvykęs į Elbei salą – Ten jis matėsi su maršalu ir šis žodžiu perdavė per jį užduotį vienam Paryžiaus bonapartistui, kurio pavardės iš jo neišgavau. Ta užduotis įpareigojo ruošti nuotaikas grįžimui. Prašau atsiminti jūsų didenybę, kad aš kartoju kaltinamųjų žodžius – grįžimui, kuris numatomas artimiausių metu. O kur tas žmogus, paklausė Liudvikas XVIII, kalėjime jūsų didenybę. Ir byla jums pasirodė svarbi? Tokia svarbi valdovė – kad nors šis įvykis mane užklupo per šeimininę šventę mano sužadėtuvį dieną, aš tučto jau visus palikau ir sužadėtinę, ir bičiulius, atidėjau viską vėlesniam laikui ir atvykau pareikšti jūsų didenybei prie kojų savo būkštavimų ir savo ištikimybės. Tiesa, tarė Liudvikas XVIII, juk jūs turėjote vesti panelę de Senmeran, vieno ištikimiausių jūsų didenybei tarnų dukterį. Taip, taip, bet grįžkime prie to sankalbio, ponas de Vilforai. Jūsų didenybė – Bijau, kad tai šiek tiek daugiau negu sankalbės, bijau, kad tai samokslas. Šiais laikais, atsakė karalius šipsodamasis, samokslą nesunku sugalvoti, bet sunku jį įvykdyti, jau vien dėl to, kad mes, neseniai grįžę į savo protėvių sostą, tuo pat metu kreipiame dėmesį į praeitį, į dabartį ir į ateitį. Štai jau dešimt mėnesių mano ministrai stengiasi, kad viduržėmių jūros pakrantys būtų budriai saugomos jei Bonapartas įsilaipins Neapolį, visa koalicija piestu staus prieš jį, jam dar nepasiekus Pjombeno. Jeigu jis įsilaipins Toskanoje, atsidurs priešo krašte. Jei įsilaipins Prancūzijoje, turės tik saujelę žmonių ir mes susidorosime su juo be vargo, nes gyventojai jo neapkenčia. Taigi nusiraminkite, bet vis dėlto būkite tikras, kad mes jaučiame jums karališką dėkingumą. O, štai ir ponas Dandre, sušuko kunigaištis de Blakasas. Tuo metu iš tikrųjų tarpdurį pasirodė policijos ministras, išbalęs drebas. Jo žvilgsnis buvo klaikus, tartum netikėtai jis būtų apakęs. Vilforas norėjo pasišalinti, bet ponas Deblakasas sulaikė jį už rankos. 11 dalis Korsikos žmogėdra Pamatęs ištysusi policijos ministro veidą, Liudvikas 18 smarkiai atstūmė stalą, už kurio sėdėjo. Kas jums, baronė? sušuko jis. Kodėl jūs toks sukrėstas? Nejaugi dėl pono deblakasų spėliojimų, kuriuos patvirtina ir ponas Devilforas? Kunigaištis deblakasas skubiai prisartino prie barono, bet dvariškio baimį įveikė piktą valstybei sveikėjų džiaugsmą. Iš tikrųjų, tokiomis aplinkybėmis buvo geriau pačiam patirti gėdą, negu matyti sugėdintą policijos ministrą. Jūsų didenybė, sušnipždėjo baronas. Kalbėkite, tarė Liudvikas XVIII. Tuomet policijos ministras pasidavęs nevilčiai puolį ant kelių prieš Liudviką 18, kuris pasitraukė atgal ir suraukė antakius. Prašneksite ar ne? paklausė jis. Ak, jūsų didenybė, kokia nelaimė, kaip aš apsijokiau. Niekad savo netleisiu. Pone, tari Liudvikas 18, aš jums įsakau kalbėti. Jūsų didenybė, vasario 28 uzurpatorius išplaukė iš Elbei salos ir kovo pirmąją išlipo į krantą. Kur? skubiai paklausė karalius. Prancūzijoje jūsų didenybė, mažame uoste netoli Antibo Žiuano įlankoje. Kovo pirmąją uzurpatorius įsilaipino Prancūzijoje netoli Antibo Žiuano įlankoje per 250 mylių nuo Paryžiaus ir jūs tai sužinojote tik šiandien kovo trečiąją. Ne, ponė, tai neįmanoma. Arba jūs kas suklaidino, arba jūs išprotėjote. Deja, jūsų didenybė tai tikra tiesa. Iš baimės ir pykčio Liudvikas XVIII sudrebėjo, paskui staiga pašoko tarsi gavęs netikėtą smūgį į širdį ir į veidą. Prancūzijoje, sušuko jis, uzurpatorius Prancūzijoje, vadinasi, šio žmogaus nesekėte, arba kas gali žinoti, iš vien su juo ėjote. Jūsų didenybė, sušuko kunigaikštis deblakasas. Tokio žmogaus kaip baronas Dandrė negalima kaltinti išdavimu. Valdovė, visi mes buvome akli, Policijos ministras taip pat pasidavė visuotiniam apakimui, štai ir viskas. Vis dėlto, pradėjo Vilforas, bet staiga nutilo, ak, atleiskite, atleiskite jūsų didenybę, tarė jis lengdamasis, mano uolumas sugundi mane, prašau jūsų didenybę man atleisti. Kalbėkite, ponė, drąsiai kalbėkite, tarė karalius, Jūs vienintelis įspėjote mus apie grėsintį pavojų ir dabar padėkite mums rasti būdą, kaip jį atremti. Jūsų didenybė. Pietuose uzurpatoriaus visi nekenčia. Jeigu jis turės drąsaus eiti per pietus, bus nesunku sukelti prieš jį Provansą ir Langedoką. Taip, žinoma, atsiliepė ministras, bet jis eina per Grapą ir Sisteroną. Eina? paklausė karalius. Vadinasi, jis eina į Paryžių? Policijos ministras nieko neatsakė ir tai buvo to lygų patvirtinimui. O Dofine, paklausė karalius kreipdamasis į Vilforą, ar jūs manote, kad ir šią provinciją galima sukelti kaip Provansą? Man skaudu pasakyti jūsų didenybei žiaurę tiesą, bet nuotaikos Dofine daug blogesnės negu Provanse ar Langedoke. Kalniečiai bonapartistai valdovė. Jis buvo gerai informuotas, užnipdėjo Liudvikas 18. O kiek žmonių su juo? Nežinau jūsų didenybę, atsakė policijos ministras. Kaip, nežinote? Užmiršote apie tai pasiteirauti. Tiesa, šitai netiek svarbu, pridūrė karalius, kandžiai šipsaudamasis. Valdovė, to aš negalėjau pasiteirauti. Telegrama tik pranešė, kad uzurpatorius išsilaipino ir kuriuo keliu eina. O kaip gavote telegramą, paklausė karalius. Ministras nuleido galvą ir jo veidas skaiščiai nuraudo. Telegrafu jūsų didenybė, suvapėjo jis. Liudvikas XVIII žengė žingsnį pirmin ir susikryžiavo rankas ant krūtinės, kaip darydavo Napoleonas. Septynios sąjungininkų armijos nuvertė tą žmogų, tarė jis pabalės iš pykčio. Po 25 metų ištremties per stebuklą grįžau į savo protėvių sostą. Visus tuos 25 metus tyrinėjau, bandžiau, nagrinėjau man pažadėtusios prancūzijos žmonės ir reikalus. Ir kam? Kad kai įsipildi mano troškimai, jėga, kurią laikiau savo rankose, lyg perkūnas sugriaudytų ir nutrenktų mane. Jūsų didenybė tai likimas, pravebleno ministras, jausdamas, kad tokia našta tik dulkelį likimai, bet jie lengvai galima sutriuškinti žmogų. Vadinasi, tai, ką šnekėjo apie mus mūsų priešai teisybė, mes nieko neišmokome ir nieko neužmiršome. Jeigu mane išduotų kaip jį, aš dar galėčiau guostis. Bet būti tarp žmonių, kuriuos apibėriau malonėmis, kurie turėtų saugoti mane labiau negu patį save, nes mano laimė jų laimė – Iki manęs jie buvo niekas, po manęs vėl bus niekas, ir žūti dėl jų bukagalviškumo, dėl jų kvailumo. Taip, ponė teisybė, sakote, tai likimas. Nedrįzdamas pakelti galvos, ministras klausėsi šių rūstaus barimo. Ponas Deblakasas šluostėsi nuo veido prakaitą. Vilforas širdyje šipsojusi, jausdamasis, kad jo reikšmė auga. Kristi, Toliau kalbėjo Liudvikas XVIII, kuris vienu žvilgsniu išmatavo bedugnę, į kurią rėdėjo monarchija. Kristi ir apie savo kritimą sužinoti telegrafu. Aš mieliau kopčiau ant ešafoto, kai mano brolis Liudvikas XVI, negu lipčiau žemintių ir ly laiptais čaižomas pašaipaus. Pone, jūs nežinote, ką reiškia Prancūzijoje tapti pašaipos objektu, o vis dėlto jums reikėtų šitai žinoti. Jūsų didenybė, vebleno ministras, pasigailėkite. Prieikite, ponas Devilforai. Toliau kalbėjo karalius, kreipdamasis į jaunuolį, kuris nejudėdamas stovėjo atokiau ir klausėsi pokalbio, atspindinčio nepastovų visos valstybės likimą. Prieikite ir jam pasakykite, kad visa tai, ko jis nežinojo, buvo galima žinoti iš anksto. Jūsų didenybė, fiziškai buvo neįmanoma atspėti keislų, kuriuos uzurpatorius nuo visų slėpi. Fiziškai neįmanoma, Kokia svari išvada? Deja, svarius išvadus tiek pat sveria, kaip ir svarų žmonės. Aš patyriau jų vertę. Ministrui turinčiam savo žinioje administraciją, įstaigas, agentų, seklių, šnipų ir pusantrų milijono frankų slaptą fondą, fiziškai neįmanoma žinoti, kas dedusi už 60 mylių nuo Prancūzijos krantų. Štai jaunuolis, kuris neturėjo jokių čia suminėtų priemonių. Jis paprastas teismo valdininkas, žinojo daugiau negu jūsų visą savo policiją, ir jis būtų išgelbėjęs mano karūną, jei būtų turėjęs savo žinioje telegrafą, kaip turėjote jūs. Policijos ministro žvilgsnis, kupinas baisaus apmaudo, nukrypo į Vilforą, kuris kukliai ir kartu pergalingai nulenkė galvą. Jums blakasai šitų žodžių netaikau, toliau kalbėjo Liudvikas XVIII, nors ir nieko nesusikite – bet buvote tiek išmintingas, kad atkakliai gynėte savo įtarimus. Kitas gal būtų palaikęs pono Devilforo pranešimą menkniekiu arba būtų pamanęs, kad jį skatina savanaudiškus garbiais troškimas. Tai buvo užuomina į tuos žodžius, kuriuos policijos ministras su tokiu įsitikinimu buvo ištaręs prieš valandą. Vilforas suprato karalių žaidimą Kitas galbūt apsvaigęs nuo pagirų, bet jis bijojo, kad policijos ministras nepasidarytų mirtinų jo priešų, nors ir jauti, kad tas galutinai žuvęs. Vis dėlto ministras, savo valdžios aukštybėse nemokėjęs atspėti Napoleono keislų, agonijos tampomas galėjo sužinoti Vilforo paslaptį. Jam tai reikėjo iškvosti dantesą. Dėl to, užuot pribaigęs ministrą, jis atėjo jam į pagalbą. Jūsų didenybę, tari Vilforas, Šių įvykių greitumas rodo, kad tik Dievas pasiuntęs audrą gali juos sustabdyti. Tai, ką jūsų didenybį malonėjote priskirti mano išvalgumui, yra vien grinas atsitiktinumas. Aš tik pasinaudojau tuo atsitiktinumu kaip ištikimas tarnas. Valdove, nevertinkite manęs labiau, negu esu nusipelnęs, kad paskui jums netektų nusivilti pirmų savo įspūdžių. Policijos ministras iškalbingų žvilgsnių padėkojo jaunuoliui ir Vilforas suprato, kad jau sumanimas pavyko. Nenustodamas karaliaus dėkingumo, jis įsigijo bičiulį, kurio prireikus galėjo pasikliauti. Gerai, tari karalius. O dabar, ponai, pridūrė jis atsigręžęs į deblakasą ir policijos ministrą, jūs man daugiau nereikalingi, galite eiti. Tai, kas dabar belieka veikti, tvarkys karo ministras. Laimį, tari kunigaištis deblakasas, mes galime pasitikėti kariuomenę. Jūsų didenybė žino, kad visi pranešimai liudyja apie jos ištikimybę jūsų karūnai. Nekalbėkite apie pranešimus, dabar aš žinau, kaip jais galima pasitikėti. Beje, ką naujo sužinojote apie Senžako gatvę, baronę? Apie Senžako gatvę? Nejučiom sušuko Vilforas, bet tušto jau susigrebė. Atleiskite valdovę, būdamas ištikimas jums, nuolat užmirštu nepagarbą, ji pernelygiliai įstrigusi man į širdį, o etiketo taisyklės. Kalbėkite, ponė, atsakė Liudvikas XVIII. Šiandien jūs įgyjote teisę klausti. Jūsų didenybė, pradėjo policijos ministras. Aš kaip tik norėjau šiandien jums pranešti naujas žinias, kurias surinkau apie šį atsitikimą, bet jūsų dėmesį buvo atitraukę grėsmingi įvykiai. Žiuano įlankoje. Dabar tos žinios jūsų didenybei jau negali turėti jokios reikšmės. Priešingai, atsakė Liudvikas XVIII, man rodos, anas įvykis labai susijęs su tuo, kuris mums rūpi dabar. Ir generolo Kenelio mirtis gal padės aptikti didelio vidaus samokslo pėdsakus. Išgirdęs Kenerio vardą, Vilforas krūptelėjo. Iš tikrųjų, valdovė, toliau kalbėjo policijos ministras, sprendžiant iš visako tai nesavižudybė, kaip iš pradžių buvo manyta, o nužudimas. Generolas Kenelis dingo, matyt išėjęs iš bonapartistų klubo. Kažkoks žmogus tą rytą buvo atėjęs pas jį ir paskyręs jam pasimatymą Senžako gatvėje. Deja, kamerdineris – kuris šukavo generolą, kai nepažįstamasis buvo įvestas į kabinetą, tik girdėjo, kaip jis paskyrė pasimatymą Senžako gatvėje, bet neįsidėmėjo namo numeriu. Kai policijos ministras tai pasakojo karaliui, Vilforas gaudėte gaudęs kiekvieną žodį raudo ir balų. Karalius atsigrėžė į jį. Ponas de Vilforai, ar jums netrodo, kad generolas Kenelis, kuris buvo laikomas uzurpatorių šalininku, bet iš tikrųjų visiškai buvo atsidavęs man – galėjau žūti nuo bonapartistų rankos. Taip, galėjau žūti jūsų didenybę, bet netgi daugiau nieko nepasisekė sužinoti. Jau aptikti pėtsakai žmogaus, kuris paskyrė į pasimatymą. Aptikti pėtsakai? Pakartojo Vilforas. Taip, kamerdineris nupasakojo jo žymes. Ta žmogus 50 ar 52 metų, tamsia plaukis, juoda akis, vežliais antakiais su ūsais. Buvo apsivilkęs mėlyną surdutą, užsakstytą iki kaklo kilpelėje garbės legiono ordino kaspinas. Vakar buvo asiektas žmogus su tokiamis žymėmis, bet jis dingo prie Žiusienus ir Kok Erono gatvių kampo. Sulik pirmaisiais ministro žodžiais Vilforas atsirėmė į kreislo atlošą. Jam pakirto kojas, bet jis, išgirdęs, kad nepažįstamasis pabeigo nuo policijos, lengviau atsiduso. Suraskite šį žmogų, ponė, palipė karalius policijos ministrui, nes jei generolas Kenelis, kuris dabar mums būtų taip reikalingas, krito nuo žudikų rankus, nesvarbu, ar jį nužudė bonapartistai ar ne, aš noriu, kad generolo žudikai būtų žiauriai nubausti. Vilforas turėjo labai tvardytis, norėdamas nusleipti siaubą, kurį jam sukėlė pastarėjai karalių žodžiai. Keista apmaudžiai tarė karalius. Policija atrodo, kad viskas pasakyta, kai ji praneša įvykdytą žmogžudystį. Ir viskas padaryta, kaip pridurė, aptikome nusikaltelių pėtsakus. Jūsų didenybė, Tikiuosi, šį kartą būsite patenkinti. Gerai, pažiūrėsime, jūs laisvas, baronė. Ponas Devilforai, jūs pavargęs po ilgos kelionės, eikite pailsėti. Turbūt pas savo tėvą apsistojote. Vilforo akis aptemo. Ne, jūsų didenybė, apsistojau Madrido viešbutyje, Turnono gatvėje. Bet matėte tėvą. Jūsų didenybė, aš nuvykau tiesiai pas kunigaikštį Deblakasą. Bet jie aplankysite? Nemanau, valdovė. Taip, tiesa, tarė Liudvikas XVIII, ir iš jo šypsenos buvo matyti, kad tie klausimai duoti ne šiaip savo. Buvau užmiršęs, kad jūs nesutarėte su ponu Nuartyje ir kad šitai taip pat auka, kurią padarėte dėl sosto ir už kurią turiu jums atlyginti. Jūsų didenybės palankumas man yra atlyginimas, prašokantis visus mano troškimus, ir aš neturiu daugiau ko prašyti karalių. Nesvarbu, ponė, mes jūsų neužmiršime, būkite ramus o kol kas karalius nusisegė nuo krūtinės garbės legiono ordino kryžių, kurį visuomet nešiaudavo ant mėlyno frako, šalia Liudviko kryžiaus ir virš Karmelio dievo motinos bei šventojo lozoriaus žvaigždžių ir padavė Vilforui. Kol kas paimkite šitą kryžių. Jūsų didenybė apsirinka, tarė Vilforas, šituo kryžiumi apdovanojami karininkai. Niekis, aš neturiu laiko pareikalauti kito, priimkite šį, pasakė Liudvikas 18. Blakasai, pasirūpinkite, kad ponui de Vilforui būtų išduotas raštas. Vilforo akise sužvilgėjo pasididžiavimu ir džiaugsmu ašarus. Jis paėmė kryžių ir pabučiavo. Ar jūsų didenybei maloniais man duoti kokiu nors įsakymu, paklausė Vilforas. Ilsėkiteis, o paskui neužmirškite, kad jei Paryžiuje man tarnauti nėra galimybių, tai Marselėje galite būti labai naudingas. Jūsų didenybė, atsakė Vilforas lengdamasis, po valandos aš palieku Paryžių. Eikite, tarė karalius, ir jeigu aš jūs užmirščiau, karalių atmintis trumpa, nesidrovėkite priminti man save. Baroniai, sakykite pakviesti pas mane karo ministrą. Blakasai, pasilikite. Taip, ponė, tarė policijos ministras Vilforui, kai juodu ėjo iš Tuilyry. Jūs įženkite pro geras duris ir jūsų karjera garantuota. Ar ilgam? sušnipždėjo Vilforas atsisveikindamas su ministru, kurio karjera buvo baigta ir akimis ieškodamas karietos.